Mintzalagun topaketa antolatzen du aekak baionan, larun bat eh, untan, ikasleak klasetik ateratzeko eta euskara praktikatzeko manera behi bat izango da. Hori eh, ejandigu Paulo Arzelus Aramendik aekako permanentea da. Mintzalaguna da, azken bi urte hauetan indartu nahi dugun eh, gure e, egitasmo bat, praktika bultzatzeko, e, gure e, kurtsoetatik kanpo. E. Beraz, praktika horretara bideratzen ditugu e, gure ikasleak, baina baita gure ikasle hoiak ere, edo bestela ere, besterik gabe Euskara praktikatu nahi duten e, e errita joro. Normalki astean behin e, biltzen dira, bederen bederen oren batez Euskaraz mintzatzeko, Beraz, beharko genuke ez dela kurtsua, baizik eta praktikagune bat, eh, eta hor, elkartzen dire pertsona batzuk eh, praktika behar dutenak, eta beste batzuk Euskara zongi mintzatzen direnak, eta pres direnak, ba, beren e, eh, e, eh, Euskara haren errestasun hori besteekin partekatzeko. Elkartzen dira, bai aekako ikase direnak, ez direnak, e, maila guzetakoak? Hori bera, eh, galde egiten duguna da bederen komunikazio gaitasun eh, gutieneko bat izatia. Eh, ze, eh, nahi duguna e, parte e, hartzaileak eh, rol aktibo bat izan dezaten, e, ez rol pasibo bat, hau da, ez entzule gisa joateko baizik eta mintzatzeko. beraz, dene idekia da, izena eman behar da aekako praktikatu puntu eus webunean, eta gero guk e, bideratzen ditugu e, mintza talde horietara. Mintza lagun talde hortan, zenbat, ki dituzue gaur egun adibidez? Momentu honetan, e, bat ditugu egun damar egun da hogei eh, pertsona eh, ari direnak, hogei bat taldetan banatuak. Baionan, ustaritzen, itxasun, donibane eta endaia errietako eskualdetan. Zer da, konturatu zarete azkenean, eh, mon ez dela aski, hortik kanpo ere, praktikara bultzatu nahi dituzu hor da, orbaitute baitute gehien maila obea eskuratzen? Praktika beharrezkoa baita, guk gure kurtsoetan, biztan da, e, E, txertatzen dugu praktika ere, eh, baino e, haratago aratago joan bar dugu, eh, eta aratago gainea modu ireki batean. Ikusten ari gara, inkesta soziolinguistikoen baitan, erabilera gero eta e, apalagoa dela, beraz, erabilera hori bultzatzeko eta sustatzeko tresna berriak sortu behar ditugu, eta eta mintzalaguna hortan kokatzen da bete-betian. Eh, praktika guneak eskaini behar dizkiegu Pista joko bat bai honan gaindi erran bezala eta aekako bi ikaslek muntatutako pista jokoa izango da. Pantsoa iturbidek gehiago erran digu aekako permanenta da ere. Bi ikaslek eh, antolatu dute eta sortu dute. Eh, beraz, Emili Charron gida turistikoa eta Joana Martirena gertakarian eh, arduraduna. Eta beraz, aiek dute pista jokoa sortu eta orra, enfen, elburua da egun osoa puskalaz pasatzeko, elkarrezagutzeko eta eta, momentutsu momentu polita pasatzeko. Zer, eh, ondarea aipatuko dainitz? Ba, epizka denetarik, eh, badira galera batzuk egezetai buruz, hartuari buruz, eh, bada txokolateari buruz ere, uh, bai honan baikara, gero arkitektura arkitekturari buruz ere bai, voilà, denetarik historiari buruz, eta eta guztia. Manera da, ejan dugu, pizkat klasetik eh, ateratzea, eh, hor, uh, uh, eh, zerbiltzen dira ikasleak, ikasleak ez direnak, euskaldun zahak, hori nahasten da hori guztia? Ebe, denetarik badaz, eta normalean proiektua egina izan da, hor, egun parte hartzalean zat, eta haiek, be, beraz haiek, elkartzen dira astero, eskaraz mintzatze, mintzatzeko, eta eta uh, talde hauetan badira bai ikasleak eta bai ere uh, aikako kampuko jende uh, batzuk ere euskaldunak eta eta beraz jadanik eh, haien aien taldeetan eh, asketa hau agertzen da, beraz hor gertakari honetan ere bai uh, izanen ditugu haikako ikasle batzuk eta mintzalagun parta hartzaile batzuk eta ere kanpoko jende batzuk ere uh, Euskara dutenak ere eta jakinez egun osoa euskaraz zeginen dugula, beraz uh, beste naz, zaila izanen zaila eta eta horra, mm. da hori da apiskaldean tasuna ere eguna Euskaraz pasatzea eta eta manera uh, ikingarri batez. Azken leku batzuk galditzen dira beraz larun bateko zat, pista jokoan eta bazkarian ere parte hartzeko, baionako gau eskolara ditu beharko duzue, hostira luntan.